Maroka, s tim što u jednom periodu Akšan i Janci uklanjaju zajedno u akšanskom vremenu, znači spojeno, a džuma nama sklanjaju prije nego nastupi vrijeme od podne. Rade, oni pogrešno, smijemo li tako da postupamo kad smo inozemstvo u njihovim džematima i klanjati u akšansko vrijeme, Lakšavsku i janci spojeno, džumu nama prije nego što uđe podne poglavno se radi u Italiji, Austriji, Švicarskoj, u dijaspori. Možda da kažem da je to šerijesko pravno pitanje, ja nisam šerijeski pravnik, tako da ja ne mogu govarati detaljno na ova pitanja, u istinu jer ja se bavim hadisom i damo, to je moja uža specijalnost. Zato teško mogu govarati na ova pitanja detaljno, jer često su vrema razilazi po raznim pitanjima, subjeti, tako da ono što ja znam samo mogu ukratko reći, a ja volio da neka ovdje u vašu javnju dođu pravnika, to treba masu tražiti onaj koji poznaje detalje, jer oni to izučavaju daleko više od nas koji se ne bavimo taj tim područja, pa zato možda nekaj je to, toga ovaj nakon salama, to neće pokvariti namaz. To s takozvanim mac, znači nešto što dopunije namaz. Pa u namazu nešto eventualno možda malo nešto svi imali, onda na taj zikr to malo dopunjava. Kada čovjek ne bi uopće zikr vršio, ni ga izvršio, ni pručio, nakon salama, neće biti griješan, razumijete? Ali ako ga prouči, imat će se malo, Jel tako? Prema tome, ovdje samo vjerojatno razlog da li se uči odmah i plate, i da li učimo jezin ili ne, ali prvo je bitno da ovo što uče i momci na recimo farza, i ono što uče naši, onaj često ljudi stariji koji su ranije klanjali i uvijek klanjaju, tako i uvijek, i onaj zikr čine i odgovor čine, a prepodne, nakon smo su suneta, oni samo malo otehirili to učenje. A da li učio poeziju ili ne učio, vidite, poeziju sve uči ono što je poslanik Ali Isalam učio. Ovo što je poslanik Ali Isalam učio, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu ekber, pa prije tri puta subhanallah, alhamdulillah, Allah ekber. To je ono što mi također radimo naši odlični od tako ljudi ili stariji. Prema tome, to je samo da li uči na glas ili ne uči na glas, ali učenje na glas neće bezvrijeti nas. Ali ako idemo, da budemo bliži sunnetu, onda naravno poslanik, ali i kao što znate, nije učio onaj naglas, nego su ja sahabi, on učili u sebi, razumijete, zikri. Međutim, onaj nije zabrao I sad ja kao i šta hranio tu sa pa će djete svoje da nauči. I ti kad sam klanjaš, neće klanjati na glas, ali ti klanjaš na glas od svog djeteta da ono čuje. Pa ono jednom čuje, pa dva puta, pa tri puta, četiri put, djete nauči. I onda peti put, i on se raspetnezi pred svojom malom braćom i on na glas uči. на книгу како халифе и нама зваре да сме весело, интересираме правилно ли ми грешко што руке ставе, што руке дижеме само на почетна текбиру, пошто наша врача која руке дижу више пута во намазу кажува да наш намаз не е потпун и са више текбира и не спатне пати. Тоа сме се на да кој би требало дуго, и zato što je bilo napada i na Mezebebu Hanife koga smatrali pogrešnim i meni je bio cilj da ja otkrijem kao pripadnik Hanefijskog mezeba je li stvarno to istina kako jel se odnose prema Ebu Hanifi i njegovom I onda sam nam ustanovio da svi imani, među njima Ebu Hanife, da su imali jake delive, jake dokaze i da su svi zasnovali posebno namaz, post i ostalo, na vjerodostojnim predanjima, nisu iz Hane. Jer gledajte, Evo Hanife četvrcu Sava vidio, dok je bio mali, sa 5-6-7 A veliki broj ovih tabijina u vidio si njima tabijina on vidio. Četiri hiljade i pedeset Među njima godina su bili tabijini Šta su rezervi u stvari, pogledajte. To ja uvijek pojašnjamo kao tehnost koja dolazi naša voda, vidjeli ste imate vodu, četiri su ovdje česme. Na istog izvora dolazi. Kroz istu prolazi evolucije i dolazi ovdje Ebu Hanifi, Ebu Hanifina česma, za koje on uzimo ovdje, kao što vidite ima mami, ovdje ima Zrati, ovdje ima Ahmed. I Ahmed uzima salve, tamo česme, onaj salve ti kareš, ja uzimam Finally, if you handle the testing, a čovjek će pa i ona voda, pa se i tog izvora dolazi. A nije Bolem Hanifa i Vatikana dobio za njim. Razumijete? Pa sad treba sumnjati njegov